Cenab-ı Hak bu dört kitabın Yusuf manasını Sure-i Fatiha'ya cemetmiş. Sebel-i Mesani, Ümmül Kitap, birçok isimleri var. Namaz kılan müminler sünneti, farzı, vacip olarak her gün 40 rekat Allahu Subhanahu ve Teala Hazretlerine Allah'ın kendi lisanıyla kendine hamd ederler. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyerek bu sureyi ile. Yani Sûre-i Fatiha'yı okuyan yüz suhuf dört kitabı okumuş gibidir. La ilahe illallah diyen cümle kitaplarını tilavet etmiş gibidir.